اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru svih svjetova. Samo Allah zbog svoje savršenosti u svemu potpunosti zaslužuje svu hvalu na tome. I samo Allah subhanahu wa ta'ala zbog svog savršenog gospodarstva, upravljanja, naređivanja, zabranjivanja, određivanja, bezmahane uređivanjem, zaslužuje svu zahvalu od svih svojih robova na svemu. Od njeg pomoć, oprost i uput tražimo. Koga Allah ne pomogne, nikoga pomoći neće. Koga Allah ne oprosti, žestokom kaznom će ga kazniti, koga Allah subhanahu wa ta'ala uputi, taj je upućen na pravi put i nema mu zablude i vječno će u džennetu da uživa. Ako ga Allah subhanahu wa ta'ala pravednu zabludi ostavi, jer nije htio upute, taj neće naći ni pomagača, ni upućivača, niti ikoga da ga iz džehennema vječnog izbavi, da nas Allah sačuva od toga. Zato svedočimo da nema drugog Boga sem Allaha, jedini i nema sudruga i da je Muhammed sallallahu anehi ve sallam Allahu rob najbolji njegov poslanik posljednji, a zatim Allahu se zahvalimo na blagodati pravog puta, ispravnog, izvornog Islama, ispravnog i korisnog znanja i prilike da ga širimo i slušamo i učimo i povećamo i primjenjujemo. Nastavljamo sa komentarom Asitijske akide gdje je spomenuta akida sahaba ehli sunnata val džemaata, sledbenika pravog puta do sudnjega dana, onda kada se umet podijeli na skupine sledbenika spašene i potpomognute skupine, došli smo do treće od najbitnijih tački kada je u pitanju vjerovanje u Allahove osobine i imena. Nakon što je šeh skoro pola poslanice posvetio vjerovanjem u Allahova imena i osobine i dokazao da muslimani vjeruju Allahu kao što vjeruju Allaha i da muslimani Allahu pripisuju i potvrđuju sve ono što je Allah sebi potvrdio bilo u Kur'anu ili na jeziku svog poslanika sallallahu alejhi ve sallam koji mu je objav objavio pa on samo prenosi i dostavlja kao što je poslan bez iskrivljivanja, bez negiranja, bez poređenja sa stvorenjima, jer Allahu ništa nije slično, Allah je u svemu savršen potpun a ostalo je sve manjkavo i nepotpuno i bez kakvoće određenja ili određivanja jer niko nije vidio ništa od toga pa ne može ni znat kako je tačno, ali zna šta je jer Allah subhanahu wa ta'ala nas o tom obavijestio pa je šeheh prešao na govor o konkretnim pitanjima gdje se posebno razilaženje desilo i gdje je ehli sunet val džemaat na jednoj strani, a svi ostali na drugoj, pa je objašnjavao propise ili pravila, odnosno obavijesti o Allahovom subhanahu wa ta'ala uzdizanju iznad darša i njegovoj općenito uzvišenosti iznad stvorenja, gdje smo naučili da kao što je Allah subhanahu wa ta'ala uzvišen u svojim osobinama i svojoj moći, Allah je također uzvišen svojim bićem i Allah subhanahu wa ta'ala se iz mudrosti koju on poznaje nakon što je sebi arš prijestolje stvorio, nad, nad, nad njim uzdigao i tu bdije i odatle bdije i motri i upravlja svim stvorenjima Posle smo prešli na govor o tome da Allah subhanahu wa ta'ala istinski govori, jer i to nekome nije godilo i nije mogao da shvati zbog šubhe koja mu je ugačena. Pa smo govorili o tome da Allah govori, a zatim o tome da je Kur'an knjiga blagoslovljena Allahu subhanahu wa ta'ala govor. Sada slijedi treća od, te, od tih najbitnih pitanja, treća mesela, treća stvar a to je vjerovanje da Allah subhanahu wa ta'ala može biti viđen i da će vjernici u Allaha očima gledati i njega vidjeti na sudnjem danu i u džennetu i da će u tome najviše od svega drugog uživati. Ovu stvar ovako kao, kao što sam rekao, vjeruje samo jedan se ne Vjeruju ashabi, tabin, tabi, tabin, selef i oni koji se na njim zgodu glede. U ovim stvarima su zalutali mnogi džehmije, pa ma'tezira, pa kulabije, pešari, pa maturidije i mnogi drugi. Neki su priznali jed, jedan dio, neki su negirali sve, neki su priznali malo veći dio odnosno na one prethodne, ali u potpunosti ovako malo ih je koji su se složili sa Ahle Sunnetom u ovoj tački, ako se uopšte postoje takvi, a i ako se složili u ovoj tački, razišli se u drugim nimalo manje bitnim tačkama vezanih za Allahova imena i osobine. Dakle, ovdje se govori prije svega o mogućnosti vidjenja Allaha, a zatim onome, ili ako Allah da vremena, malo ćemo gledati, govoriti o samom gledanju Allaha subhanahu wa ta'ala moleći Allaha uzvišenog da nas počasti tim najvećim užitkom i tom najvećom blagodati i da nam zbog naših grija to ne zabrani. Amin. Pa kaže, šeheh je naravno ovu poslanicu tako skrojio nakon uvodnog dijela, spomenuo je ajete na sve ove teme, pa je spomenuo hadise, pa je onda spomenuo i izdvojio poseban govor o Allahovoj uzvišenosti, o Allahovoj prisutnosti, o Allahovom govoru, odnosno Kur'an da je kao Allahovom govoru i spomenuo je o viđenju Allaha subhanahu wa ta'ala i mi nećemo ići tim redoslijedom jer nismo do sada išli, to bi značilo da tri puta ponavljamo isti ders, nego ćemo početi sa ajitima pa spomenuti hadis. Jedan je spomenuo hadis iz Buhari i muslima, sasvim dovoljan, jasan, lasan, precizan, ako Allah danas se još može spomenuti kroz komentar ajeta, i onda ćemo prokomentarisati ono što je on spomenuo kao tumačenje ili pojašnjenje svega toga, govor o tome kako Ehli Sunnet vjeruje. Ehli Sunnet dakle vjeruje da se Allah subhanahu wa ta'ala može vidjeti na ahiretu, da ga niko ne može vidjeti na dunjaluku, da će ga vjernici po jednom mišljenju, a po drugom također ehli sunetskom mišljenju i nevjernici i munafici vidjeti na sudnom danu, ali da to neće biti gledanje užitka i da će ga vjernici samo, niko drugi sem njih, jer i ne postoji u džennetu niko sem njih, gledati u džennetu i da je to najveći užitak. Džahmije negira što je viđenje i mogućnost viđenja, jer kod njih je Allah, ako vi gledamo suštinu toga, samo nešto što se može zamisliti u glavi, nešto što ne postoji u vanštini uopšte. No, a kaže negiraju sva Allahova osobina pa i ovu osobinu. Sve Allahova osobine pa i ovu osobinu ne može iz nekoliko razloga spominju kolega razloge, dokaze i tako dalje. Pozivaju se na Koran, pozivaju se na logiku, a niti imaju dokaza, niti imaju logike da ne kažem pameti kad ovo me govori. Maturid je, je šarije, kaže Allah se može vidjeti, ali srcem ne oko. Dakle, nije to stvarno viđenje, to je shvatanje, doživljavanje. Allah će stvoriti, kaže, u srcu sliku, pa će im sam moći da zamisli, a ne može se vidjeti. Pa kažu vidjet se, ali ne u smjeru i ne oko. Nego vidjet će ga srcem, ne smije da potvrde smije, ne smije Allah da potvrde da je gore. Pa zbog toga ako kažu vidjet se, mora biti Allah na jednoj strani, a rob koji gleda na drugoj strani, bilo gdje. A oni kažu nema strani, to je poređine, to je ovo ili ono. Pa su rekli vidjet ćemo ga ili može se vidjeti, ali ne u strani. Pa kad su pitani kako to, onda su ima teđere napale koji su negirali to. I rekli to nema veze ni sa dokazom ni s pameti kako se može vidjeti, a ne vidjeti. Pa su onda oni rekli to je gledanje srcem, jer moguće je u arabskom jeziku da se kaže ra e tu vidio sam, ali da se da se ovaj cilja na srčano viđenje, međutim imaju pravila arapski jezik, nije jezik nereda, nije neprecizan, nego maksimalno jedan najprecizniji jezik, ako ne najprecizniji jezik na svijetu što postoji zaista ima pravilo za svog, svog, svaku stvar, pa i zato kad se cilja zamišljanje, shatanje, spoznaja, a kad se cilja viđenje i gledanje iz konteksta i pravila gramatičkih arapskog jezika se jasno razumije. Jer jedan ili dva metna ola, znaju oni koji razumiju arapski šta je to, kad glagol znači je te adda ila mef'olim, to je ru'ja kardije, a je te adda ila mef'ol vahe, to je ako bude nekome zanimalo razumijeće ovo što govorim, ovaj, vam pa svakako, kad vam objašnjavao 15-20 minuta, ne biste ništa znanje povećali, ti se, opisao koristili, ali da je maneta znanja da im insan spomeni. I zato ajeti koji su došli, došli su po ovom pravilu arapskog jezika, jasnom ili dosmislenom, i govore o tome da će robovi licima, očima vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala i u hadisu je došlo još preciznije pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala kao što je u suri Al-Qiyamah vudžuhu jevme idin nadire ina rabbiha nadire. Lica će toga dana biti blista. Vesa, radostna. Blista i odsreći. Obzar. Što? Sljedeći ajed. Ila rabbiha nadire. U svog gospodara će gledati. Neka lica će toga dana blistava biti u gospodara svoga će gledati. I to je uzrok što su tako vedri i veseli, a da nisu bili vedri i veseli, ne bi Allah gledali. Šta to znači? Znači da, kao što kaže poslanik sallallahu a nehi veselem u džennet neće ući osim vjernička ili muslimanska duša. I to nakon što se očisti, bilo pokajanjem, ili oprostom, ili odrađivanjem kazne u kaburu na sudnjem danu ili džahennem. I zato će dženetlijama meleci na dočeku na dženetskim vratima reći salamu alaikum tibtum fethunuha haridin. Salamu alaikum, sve ste dobri, očišćeni, lijepi, pa uđite i vječno u njemu boravite. Pa takvi kakvi su zaslužuju da vide gospodara svijeta. I ta će im Allah omogućiti ono što je nemoguće inače. I da će im vid koji je višestruko jači od današnjeg vida. Vid koji će moći da podnese ono što na ovom svijetu bilo bi nemoguće podnijeti. Citirali smo više puta hadis poslanika sallallahu alaihi sallam koji bilježi muslima u svom sahihu da Allah subhanahu wa ta'ala za sebe kaže hijabuhu nur lau kešafahu la ahraqat subuhatu vajhihi mentaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Allah ima hijab od svjetlosti kojeg kada bi otkrio ima zastor od svjetlosti, zastor od stvorenja, nikoga ne vidi. Kada bi ga otkrio svjetlost i lepota njegova lica bi spržila sve ono što dokle njegov pogled opire od njegovih stvorenja, to je stvorenje. Ali kada Allah hoće, on dopusti. Kao što dopusti neke stvari na ovom svijetu koje nekom djeluju nemoguće, a drugom lahke, za sve moguće nema nemogući, pa nam pokaže primjerom da je življava mrtve, iako je osnovno kad umre, ko umre ne vraća se, pa imamo Kur'an nekoliko primjera i mnoge druge stvari, tako će na sudnjem danu biti moguće ono što je sad nemoguće. A to je da se Allah subhanahu wa ta'ala vidi, gleda i da se ne spališ i ne spršiš, nego da u tome najviše moguće uživaš. I da ti nakon toga i od toga lice blista osreće, sija, veselo, sve to znači na bare. I da se vratiš kući ljepši nego što si bio kad si otišao da gledaš gospodara svjetova na dan zijarete ili posjeti. Jer Allah subhanahu wa ta'ala daje da se ljudi i njegovi robovi koriste od njegove ljepote, kao što ćemo inša Allah, Allah da na kraju spomenuti. I ovdje jasno se kaže, ila rabbiha nadire, gledat će u svog gospodara. I to lica. Nije rekao srca će gledat, pa spoznat. A kad se kaže lice će gledat, lice gleda očima kao što srce gleda razmišljanje. Pa lice vidi, a srce shvati ili spozna. U arabskom jeziku i običaj njihovog govora. Lice ne gleda razmišljanjem, kontanjem, nego gleda očima koji su sastavni dio lica, a srce gleda razmišljanjem, pa skonta i spozna i neke stvari koje oči ne vidi. Na drugom mjestu Allah subhanahu wa ta'ala, ko što je suri mutafifin, kaže Alel araiki jan Na erikama će, kaže, gledat. Erike su džennetski krevet ili džennetske postelje opisani posebnim opisima za posebne specijalne namjene. Neki su bračni, neki za goste. Braće koja su imala priliku slušati kroz tefsir sure Jasin se smiju, imaju i pravo. Nećemo o njima detaljisati, ali ćemo spomenuti da će džennetlije na tim svojim udobnim postelima, postelama gledat i da to Allah subhanahu wa ta'ala spominje kao blagodat. Šta će gledati? Sve u čemu se oživa. A to su općenito tri stvari. Prvo je ono što je spomenuto u drugim ajitima i hadisima po pojašnjama se. To je najveći užitak. Gledat će u svog gospodara. I on se podrazumiva ajetom i zato ga ga šest ovdje spomenuo. Dakle, ovaj ajet sam po sebi nije dokaz. Ali s obzirom na drugi na ajetima je pojašnjeno i hadisma da će ljudi uživat gledajući svog gospodara i blista od sreće zbog toga, kaže se podrazumijeva, jer ovaj ajet došao kao blagodat dženetijama. Jer spomen, spominjanje dženetskih užitaka kroz gledanje. Gledat će Allaha onda, onako i onda kad im se pokaže. Gledat će u svoje blagodati u dženetu sve što im je Allah pripremio, i spominje se da će dženete vidjeti sa svog mjesta na kojem biva i hiljadu godina daleko zadnji dio svog prostranstva. Me neće mora da obilazi, da traži, da otkriva, nego ako su ga bude zanimalo, moće da vidi. A me Allah subhanahu wa ta'ala dao to. I treća stvar u kojima će dženete uživati je to da će gledat nevjernike kad budu htjeli, koga, budu zanim, koga, bude zanimalo kako se kažnjavaju I moći će da vidi. Sa vrh dženneta na dnu džehennema ako treba. I Allah subhanahu wa ta'ala će to omogućiti. I Allah subhanahu wa ta'ala o tome u Kur'anu govori. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين kaže kad budu pričali, kad budu sjedili na tim rikama, onim za gošćenje, i okrenut će se jedan drugom i reće, neko od njih, imao sam ja je rana. Govorio je, da ti stvarno vjeruješ? Kome ovo nedjelje je poznato danas? Skoro da ne nema osobe ovde, a da nije imao nekog koji ga je narodno rečeno pravio budalom i govorio mu da ti stvarno vjeriš. Pa niko se od nije vratio. Kaže, pa zar kad pomrijemo i budemo zemlja, gosti. Zar ćemo ponovno na odgovornost pozvani? Proživljeni, polagat, račun i ostalo. Na ina nam je dinuo. I neće puno o njemu detelsati. Nema se vremena, džene te zaživa. Je, reći će, hele entum talijum, hajde vidimo. Tot tale afera ahu fi seva el džahim. Pa će pogled, vidjet će ga u dubini džahenevskim, u bantka, u, u džahenemu. Što bi mi rekli, u sred džahenemu. Belajima, patnjama. I reći će ta Allah in kitte le turdin. Volev la ni'metu rabbi ne kuntu minan muhdarin. Allaha mi, umalo da me zavedeš, da me za sobom povedeš. To znači od velika za velika, kad te u džahennem odvedu, a ne u džennet kad te vode, da se pokriješ. Da me Allah nije počastio blagodar dao i ja bi bio tu ti siti. I onda se okreće jedan drugom, dosta je vidite. Efa ma nahnu bi mejitin, illa ma utadene lula, oma nahnu bi ma'adabin, hada al إن هذا له هو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل الآن كاجا الله نكره قال يوم تمني أمي نيتش ممريت إني كد موچني نيتش ممريت زيستة يتوى غالك أبو بيت الله كاجا زالبو تربو إذا رادي إذا سنترود يتوى بنيت pa će džennet lije moći oni koji su ustrajali na Allahovom putu, nisu slušali prigovore onih koji odvode s pravog puta, Allahovom voljom i dozvolom, naravno, prije i na kraju, moći će da vidi džehennemlije i da se malo pozabavlje njima kratko i da im to samo poveća užitak jer će se uporediti svoje stanje sa njihovim pa će reći vidim se pati vječno, hvala Allah, ja se nikad neću patiti. Zaista je ovo veliki uspjeh. I to su stvari u kojima će džennetlije uživati gledajući. Da ne vrabrajem blagodati, ne možemo ih ni spominjati, spomenuti sve ono što je unutar dženneta. Prva je gledanje u Allaha, druga je gledanje po džennetu onog njegovog, a treće je znači gledanje po džehennemu kad bude htio i koga bude htio da gleda. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o džennetu i o vjernicima i to dobročinitelima među vjernicima. Lilladina ahsanu al husna wa zijade. Oni koji budu učinili dobro. Oni koji budu na ihsanu. Dobit će al husna. Dobit će džennet dobit će dobrotu, dobit će lepoticu, jer džennet je ženski umrod, ženskog roda u arabskom jeziku. A najveća lepotica od stvorenja je džennet, kao džennet. Al husna wa zijade i više od toga. Šta je više od toga? Ko zna? Šta je dokaz? Šta je dokaz? Da je ovo husna dokaz ajet? Koji? Ako znate. Ja ne znam. Kako znamo da je ovdje sad ovaj višak ili da je to gledanje Allahom lice, možda je ništa drugo. Jer Allah kaže fiha, ovo poslani sa sem kaže fiha mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Ima ono što oko nije vidjelo, oko nije čulo i nije naumpalo ljudskom srcu. Možda je to višak. A? Sunetlije. Dobro, najveći užitak, sve ja to znam. Daj mi dokaz da jeste, ljudi negiraju. Većina umeta to negira. Šta je dokaz za to? Vi vahabi rekli tako. Zijade, gledam Allahov lice i hajde sad moramo vjerati. Ne moramo vjerati, dajte dokaz. Hadis, koji? Dže? Jer dosta nije. Pitanje poslanik sa vas animalno. Kao što je u muslimovom sahihu, ne u nekom tamo lijevom. Ko je najučeni u Allahu? Poslanik sallallahu alejhi Muhammed sallallahu Koje su eh, najvjerodostojnije hadiske zbirke? Buhari i muslim. Pa čak su ulema razilazi koja je jača. Iako je Buhari, inshallah Allah, malo jači, ali vjerodostojni si. E kaže poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, kao što je zabilježeno u muslimovom sahiju, da je al-husna gledanje Allahu, subhanahu wa ta'ala, I nama ne treba nečije tumačenje nakon ovoga, alhamdulillah. Samo nam treba da se trudimo, da u ovo vjerujemo i da za ovo djelujemo, radimo, trudimo se, žrtvojimo se. Jer Allah obećava džennet i više od dženneta. A šta što je ovo više od dženneta? Ovo je jedna blagodat. Šta mislite? U džennetu ima vječno i užitak općenito. Allahovo zadovoljstvo kao najveća blagodat ovaj, dvorci, hrana, piće, hurije, drveće, zvijeće i nabrajajte. I Allah kaže dobit će to ima opis dženeta kad čitate knjigu, ne neki ders po sata, sad, nego knjiga kad čitate na tu temu i sve što nađeš u dženetu, to je na jednu stranu i više od toga na drugu stranu. A to je gledanje Allahovo lice. Da je prvo dokaz da je to bolje i vrednije, a drugo, hoću od vas da vidim, znate li što je to vrednije? Koji? Ja. Pa? Zato što je ovo Allah, ovo stvorenje, da vas Allah ne gradi. Allah se ne poredi sa stvorenjima. Niti ima ništa lijepo, ljepše od njega. Inna Allahe džemina mihibbul džema. Allah je lijepo i voli lijepo. Allah je najljepši. Sve ostalo je neuporedivo u odnosu na to. Kaže, u sljedećem sajetu kaže, lehum ma ješa une fiha. Imaće sve što poželi, sve što htjednu u njoj, to jest u džennetu. Vole dejina mesid i od ovdje nije došao hadis, nego kažu će naći prethodni ajet, tumači ovaj ajet, isti, isti je kao došao, da je više prvo ono što ne znaju, ne mogu da se sjete, na dopunit će im se, a drugo i glavno ono što je već u prethodnom ajetu spomenuto, a to je gledanje Allaha subhanahu wa ta'ala plemenito i sveto lice i užitak u tome. Ovim šef završava ajete pa ćemo stati malo izaći s teme da završimo posljednju rečenicu koju on spomenu ovdje. Jer imali smo ajta koji su govorili o, o Allahovim osobinama raznoraznim. I makar 15. desova smo u to proveli, da ne kažem potrošili. Kaže, vahad al babu fi kitabi Allahi kathir, ima ovo da u Allahovu knjizi puno. Men tedabbar al Qur'ana taliban lil huda minhu tabajjana lahu tariqul hamd ko bude razmišljao o Koranu, tražeći uputu iz njega, jasan će mu biti pravi put ili put ka istini. Koran me govori na razni način. Allah se u Koranu robovima jasno predstavio. Samo on zna koliko osobina je spomenuo. Ako vjeruješ i to ispravno Kur'an koristiš, razumiješ, ono što ti je nejasno prilagodiš jasnim, a ne negiraš zbog jednog nejasnog ili dvospisnog ajeta sve one jasne, kao što rade oni u kojima čujućima je srca ma bolest, to što Allah kaže u suri Ali Imran, onda će ti jasan biti pravi put. I zato ljudi koji nemaju šubhe koji nisu nigde vjeru učili i ova razilaženja slušali, svi su na fitri, svi su na onome čemu sa sahabi pročita Kur'an, tamo nađe da Allah čuje, da Allah vidi, da Allah je iznad, da je Allah uzvišen i da Allah ima ruke. Njemu je to nije problem nikakav shvatiti. I zna isto tako da Allah ničemu nije sličan i u to vjeruje i sve ono što je čuo da se bina prihvati idemo dalje. Pa ovdje nastane kad ti dođe čovjek i kaže, pazi, ako povjeriš Kur'anu, izlaziš iz vjere. To je suština ovih vjerova. Vjerovanja ovog. Ako povjeriš Kur'anu, što se pročito, i shvatiš bukvalno, ti ćeš, kaže, ne odubila čudovište da obožavaš. Kao što kažu dan danes. Tjeraju ljude i muče se ovom, ovom šubom. Allah sačuva uzvišenja. Niko ko traži istinu, naći će je i ko traži zablud, neće je promašiti, pa je nasvakom da nije ti ono što hoće. Spomenuli smo hadis iz muslimove zbirke koji govori o tome da je zijade gledani u Allahu subhanahu ta'ala lice. Također bilježi imam Bukhari i Muslim u svoja dva sahiha, da je poslanik sallallahu anehi wa sallame obraćajući se svojim ashabima, najboljim ljudima i naučenim ljudima koji su hodali zemljom i oni koji su najbolje i kontali vjeru, ne samo je najbolje primjenivali, onako ne znajući šta radi, kao što neki misle o njima, kaže innekom se teravne rabbekom, vi ćete zaista vidjeti svog gospodara kema taravna l'kamera lejleta l'bedr lejse dunaha sahab. Kema taravna l'kamera lejleta l'bedr. La tu damuna fi rujeti. Kao što je ovom rivajetu koji hodno spomenuti. Kao što vidite, mjesec, kad je pun 15. noći hijđarskog kalendara, lunarnog, kad je potpun, zaokružen, plus la tu damuna fi rujetihi, nećete biti zaklonjeni ničim, nićete se tiskati i gurati da ga vidite. Neće biti oblaka, neće biti gužve, pa da neko ispred tebe više stane, pa ti ne vidiš. Nego će svako sa svog mjesta, alal araike janzurun, sa svojih arika će gledati. To je jedna opcija. Druga opcija je kad odu da se skupe na dan posjete, kao što je došlo u hadisima, na dan koji odgovara petkom dunjaluškima, tamo nema dana i noći, nego će otprilike, znači, svake sedmice što odgovara našem petku, jer će u petak i biti sudnji dan i sljedećeg petka će biti pozvani. Allah najbolje zna, tako se razumije. Biće pozvan u zijaret Allahu subhanahu wa ta'ala, gdje će svako sprem svog položaja u dženetu sjediti. Neko na mimberima velikim u svjetlosti, neko na stolicama, neko u prašini od miska koja miriše i kaže se niko neće smatra da neko ima bolji položaj od njega. Svako potpuno se zadovoljno sa svojim. I sad svako sa svog mjesta i muškarac i žena će gledati Allaha subhanahu wa ta'ala kad im se otkrije i zaboraviti na sve drugo osim na to što vide i dok se Allah ne prekrije ponovno i zastre od stvorenja neće se pomjeriti odakle a onda će se vratiti ljepši nego što su došli. Došlo je u hadisima također da ćemo vidjeti gospodara kao što vidimo sunce bez oblaka i mjesec kad je pun i da se nećemo tiskati da bismo ga vidjeli. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u nastavku hadisa, ako možete da ne budete savladani kad je u pitanju namaz prije izlaska sunca i namaz prije zalaska, to je sabah i kindija, potrudite se da ih iskoristite. I oni koji budu ustrajavali na namazima, posebno čuvali sabah i kindiju u džamatu skrušeno, propisano, Allah subhanahu wa ta'ala, indirektno kroz ovu objavu, kao što raz, razumiju neki učenjaci, obećava im najveće stepene u džennetu, jer gore će ljudi gledati Allaha dva puta jutrom i večerju, a ostali će gledati onoliko koliko Allah tjedne, a minimum jednom sedmično petkom. Molim Allah da nas pomogne i uputi. Zatim šeheh ul Islam, rahimahullah, spominje i tumače ovu stvar tamo gdje je govorio o posebnim poglavima. i time završava govor o Allahovim subhanahu wa ta'ala osobinama i prelazi na govor o sudnjem danu kojeg ćemo ako Boga detaljno protumačiti ako Allah dozvoli. Kaže, وَمِنَ الْإِيمَانِ وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته Također kada spada u ono što smo spomenuli od vjerovanja u Allaha, njegove meleke, njegove knjige i njegove poslanike. Vjerovanje da će vjernici Allaha subhanahu wa ta'ala vidjeti sudnjem, na sudnjem danu očima, gledanjem očima. Kao što vidi sunce kad nema oblaka, čisto, jasno, I kao što vide mjesec kad je potpun u noći bedra, 15. noći, znači, la yudam munafiru yatih neće biti kaže neće se tiskati neće biti zaklonjeni za strati neće im ništa neće biti kakve smetnje po pitanju tog gledanja viđenja aludira na ono što je došlo hadiskog sam malo prespomenuo kaže da to spada u vjerovanje Allaha meleke knjige i poslanike i ovo je malo poteško pojasniti nekima U nama se trudi da pojasni, pa sam našao zanimljivo kod jednog šeha pojašnjenje za ovu stvar. Kažu, neki vjer, ruknovi imana su jedna cijelina, tako da sve se može povezati sa tim ruknovima, jer to je neodvojivo, sve je to vjerovanje u Allaha. To mi svakako znamo, ovdje šeh cilja precizno. Da zaista spada u vjerovanje u meleke, u vjerovanje u knjige, u vjerovanje u poslanike. Zašto? Zato što je ovo objava, da skratim. Objava. A mi znamo kako je nastaje objava. Allah pozove Džibrila, pa mu progovori, a to smo radili kroz knjigu Tevhida posebno, pa kad Allah progovori, popadaju one svijest meleci na nebesima, ne mogu da podnesu govor Allaha subhanahu wa ta'ala, osim Džibril koji ga Allah pozvao da može čuti, pa mora i čuti. Omogućio mu je. Pa mu kaže šta hoće i pošari ga gdje hoće. Bilo se radi o ovoj kosmičkoj upravljanju do, do nekih melika, dostavi ono što oni trebaju da urade ili o šarijaskoj objavi. Pa melek onda siđe do vjerovjesnika ili poslanika, u ovom slučaju Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, i prenese mu ono što se zove objava. Bilo se radi o Kur'anu, ajetu iz Kur'ana ili odlomku iz Kur'ana, ili onome što se zove hadis kod nas, za kojeg Allah kaže وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَا ne govori po hiru svome isto objavom koja se objavlji. Pa Melek Džibril prenese Muhammedu sallallahu aleyhi ve selleme da Allah govori, da je Kur'an Allah govor, da je Allah iz nadarstva se uzdigao, da se Allah spušta na zemalsko nebo, da Allah ima dvije ruke, da Allah ima oči, da se Allah može vidjeti konkretno u ovoj I Muhammed sallallahu alaihi ve sallam se prvo obradio i objavi, zatim je odmah citira ashabima i ustrajevao na tome. Umro je prenoseći ono što mu je došlo. Nije se pokajao od toga nikad. I onda dođe čovjek i kaže, ne, Allah se ne može biti neuzdan. I dokazuje ajetima i hadisima i logikom, ne hadisima i logikom i tako. Pa tako kao da je rekao Allahu da ne zna šta priča i Džibrilu da nije dobro shvatio i Muhammedu sa da nije dobro prihvatio i još da je lošije prenio jer nije to trebao govoriti, odmah to izvodi ljudi iz vjeri. Pa onaj ko negira nešto od ovih stvari, taj ima neispravno vjerovanje i u Allaha, i u meleke, i knjige, i poslanike, i na sudnjem danu će zlo da proći. A sudbinu svakako neće moći da doživi kako treba, neće moći da bude zahvalan na blagodatima i sa na iskušenjima, onako kako to vjernik radi, jer ne može da uživa u ibadetima. Ne zna gdje mu je Allah, ne zna gdje srce okrenu. Ne zna koga obožava. Nešto samo u mislima postoji, ništa vanje nema. Ne zna šta je najuzvišeniji cilj. Juridu na veđe, koliko je Allah spojan u Kur'anu puta spomenuo. Hoće njegovo lice. A on hoće nešto drugo. Jer ne vjeruje u lice. I u gledanju Allahovo lice. Pa je pokupljen. A pa kaže u vjerovanju u Allaha i meleke i knjige i poslanike spada to da će vjernici vidjeti Allaha očima kao što vide mjesec i sunce bez oblaka, kad je pun mjesec, neće se tiskati, neće biti zastrti. Red je da spomenemo i dokaze i drugih. Jer pravedan se mora biti. Kažu mi imamo dokaze iz Korana, ovi koji malo jači, malo blaši. Imamo dokaze iz Korana, dva ajeta, imamo opšta pravila, nekakve njihove logike i ostalo, kojima negiramo i obavezujemo ljude da ne vjeruju da se Allah vide očima, nego eventualno srcem ili nikako. Zaboravljaju nove ajete kao i ajet sljedeći koji možemo spomenuti, a to je da Allah subhanahu wa ta'ala kaže Kalla innahum ar rabbihim jevma idilna mahčubun. Naprotiv kaže, oni će od svog gospodara toga dana biti zastrti, to je bit će im zabranjeno da Allaha vide. Kao kazna nevjernicima Allaha neće vidjeti. Što znači da se Allah može vidjeti i hoće vidjeti od strane onih koji to zaslužuju. Inače ne bi bila kaza nevjericima, rekli bi, pa dobro, neće ga niko vidjeti, šta je problem? Allah ne priča onako u stvari beskorisno, u Kur'anu. I sve te ajde koje smo spominjali, i dokaz, hadise, i ovaj zadnji, stave na stranu što imaju on dokaz. Imaju oni ajet, kod Allah i danas priča jedno sutra drugo na uvode. Kao da ajet jedan drugog ne pojašnjavaju, nego pobijaju. Tako je kod novotara uvijek. I zato šeš Ostan Temije je govorio i premijenjivao jednu stvar. Ne može ispravan dokaz ukazivati na zabludu, ali može je poništiti. Kad god novotari dokazuju vjerodostojnim hadisom i lajetom iz Kur'ana, uzme taj lajet, pa ga okrene kako treba i onda on bude dokaz protiv njih onome što govori. Tako ćemo imati ova dva ajeta. Prvi ajet koji im dokazuje je La tudrikuhu l'absaru wa huwa yudriku l'absar. Allah u Kur'anu kaže njega pogledi ne mogu dostići, a on dostiže ili obuhvatiti, a on dostiže i obuhvata sve pogledi. Ne mogu ga pogledi obuhvatiti. To je i I to nije ruja, samo gledanje. Nego na dunjalku ne možeš dostići nikako, na ahiretu možeš jer je on tako rekao i dozvolio, ali ga ne možeš obuhvatiti. Kažu isto je to. Kažemo, nije isto zato što Allah u Kur'anu kaže da nije isto. Pa spominje Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu na jasnom arapskom jeziku da kad je Faraon sa svojom vojskom sustigao Musa alaihi sa svojim narodom, pa su se, kaže, vidjele dvije skupine. Falemma te ra'al fi etani. Kad su se dvije skupine vidjele jedne drugu. Kale ashabu Musa inna ne mudrekun. Rekoše ovi s Musaom, stiče nas. Dostiče nas. Sustiče nas. Sprvo se vidjeli. I sad očekuju, eto, gotovi smo. Ne, mora ispred nas, oni za nas, sad kad dođu do nas, gotovi smo. Pa kaže Musa, kella, ne, neće. Inne ma'ije rabbi se jehdin, sa mnom je moj gospodar koji će me uputit. Pa Allah da, se rastvori more i da prođu. Jesu ih vidjeli, ali ih nisu stigli i spominje se ove riječi. Ruje u prvom slučaju, gledanje, viđenje, a i drak u drugom slučaju. A to je stizanje, obuhvatanje. Opkoli pa pobit, to je htio faraon da radi. Pa i drak je jedno, obuhvatanje. I mi ne vjerujemo da se Allah može obuhvatiti pogledom. Pa mi manje stvari puno ne možemo da obuhvatimo pogledom. Nego naprotiv, u hadisu koji je došao je dokaz za dijelim i za kakvoću viđena onome što se razumijemo iz načina arabskog jezika. Kaže, vidjet ćete kako što vidite mjesec. Vidimo li mjesec? Cijeli mjesec. Jednu stranu. Samo dvije. Ne vidimo ga cijelo. Kad pogledaš u mjesec, vidiš ga jasno. Kad je puni bez oblaka, vidiš ga jasno. Ali ga ne vidiš cijela sa svih strana. Vidimo li nebo? Vidimo. Koliko vidimo? U ovisnosti na geografskog položaja ili dulom ili više od toga. Pa jako se među brdima negdje vidiš samo mali komadići kad si negdje u prostranstvu učinici da vidiš puno, a to je opet ništa odnosno na nebo koliko je. Pa vidimo ono Boga tamo pogledima. I mi kažemo, ajte je dokaz da se pogledi, da se Allah pogledima ne može obuhvatiti i indirektno dokaz da će se vidjet, ali ne i obuhvatiti. Inače ne bi bilo smisla. Znači, gledat ćeš, ali nećeš sve vidjeti. Tako da je ovaj, ovaj dokaz za nas, a ne protiv nas, i dokaz protiv vas, a ne za vas. U sljedećem ajetu još jači dokaz su iznijeli i pravilo u arabskom jeziku pokušali promijeniti i uvesti kako bi sebi namukli da mogu dokazivati. A to je slučaj Musa alaihissana kad je od Allaha tražio da ga vidi. Rabbi erini anfuzu lejk, gospodaru moj, pokaži mi se da te gleda žene Musa a.s. Logično. Kale lente rani, kaže nećeš me vidjeti. Nećeš me vidjeti, kaže nećeš, znači nikad. Tako su oni rekli. Jer nećeš, budućnost je ograničena i onda su uvali pravilo, kad dođe len, u arabskom to znači, kaže nikad. Pa su i učenjaci arabskog izgleda, kako budim malike i drugi pobili, i rekli da je to neispravno, da len ne znači nikad, nikad, nego znači negacija u budućnosti. I kod nas kažeš nećeš, pa kasnije kažeš hoćeš, ne nećeš do tog roka, pa kasnije hoćeš i tako dalje. Ne znači kako se rekao nećeš, znači nećeš nikad. Mi kažemo nećeš nikad, kad damo nećeš nikad. Moraš potvrditi. Tako je god A samo nećeš ne znači nikad. Nego znači nećeš, ne možeš. Musa na dunjalku traži da vidi Allah, Allah mu rekao nećeš vidjeti. A zatim Allah nastavlja dalje obavještavajući nas o tom događaju. Walakin inzur ila al-jabal فإن استقر مكانه فسوف terani. Nego pogledaj ubrdo. Pa ako ostane na svom mjestu, i ti ćeš me vidjeti. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا دكا وخر موسى سائقا Kaže pa kad se Allah otkrio brdo, ono se prosulo, zasulo, rasulo, raspalo. Što? I Musa je u nesvije spao isto od tog prizora. Raka se probudio, pokajao se i tako dalje. Ajet kojim dokazuje jedan od naših jačih dokaza. Kažu, nam od logičnih dokaza, da, pošto ima veze s ovim da se ne vraćam kasnije, od logičnih dokaza je to da se Allah ne može vidjeti iz dva razloga. Prvo kaže zato što bi to značilo da on na drugoj strani, da pa bi potvrdili stranu. Drugo, to bi bilo, kaže, omalovažavanje Allaha i manjkavosti, tako dalje, čim ga mogu vidjeti, ne znam ja šta. Pa im se kaže, uglavnom nemoguće. To kod njih razumski je nemoguće, pametan čovjek kaže, ne može to nešto zamisliti da traži ili da vidi Allaha uzvišeno. Pa im kažemo, Mi imamo ajat u koji vjerujete, jer ko ne vjeruje nije musliman. U kojem je Musa, ne i sena, a bio je poslanik vjerovisnik. Traži od Allaha nešto što vi kažete da je na hudu bila glupo, ne moguće, ne razumno i tako da. Da to musliman pametan ne može tražiti. A ne isite sigurno. I niko od onih koji nisu vjerovjesnici i poslanici nije na stepanu bilo koje je to od Ulorazma, od Musa, ne i sena. Prvo je razumski moguće, Je ne bi poslanik tražio nešto što je nerazumno. Drugo, šarijatski je izvodljivo, jer on poslanici na Allaha poznaju, pa su tražili ono što znaju da, je, da ima. Dakle, Allah se može vidjeti, samo što je on zabranio da to bude na dinaliku, pa je Musa tu nije znao, pa mu rečeno. Treće, Allah se vidio, Pokazuo se brdo, pa se brdo zato raspalo. Što znači da je moguće kad ga je brda dovid nego Musa isto bi se raspao ne bi izdržao. Allah tako pravila postavio. Tamo ćemo biti stvoreni u drugom liku, drugove snagi, drugog oblika, druge veličine, drugih osobina. Pa ćemo tamo moći podijeti ono što na ovom svijetu ne može. Pa je dokaz i da je to logično, i da je to izvodljivo, i da se to desilo i da je to na dunjalu zabranjeno. A na ahiretu, kao što drugi ajeti govore, je moguće. Kažu, kad bismo, mislili, kad bismo rekli da se Allah može vidjeti, onda bi to značilo da Allah ima tijelo. Mi im odgovaramo s poznatim onim odgovorom, riješ tijelo je novatarija, izmišljena stvar, ne znamo šta ciljate. Ako ciljate biće, mi kažemo Allah ima biće. Mi Allah samo mislim, Allah i postoji odvojeno stvorenje. Ima biće koje je nazvano imenima i opisano osobinama i to savršeno, potpuno najlepše. Pa ako to negirate, mi to ne negiramo. To Allah se potvrdio, mi mu Ako mislite tijelo, ono tamo žile, krv, meso, kosti, mi kažemo Allah ničemu nije sličan. Ali ovo ne znači da Allah ima mese, kosti, nego o tome ne pričamo, pričamo da ima biće koje se može vidjeti. Pa šta je sporno da to potvrdite? Kad ste svakako obavezni u to da vjerujete. I još nekih sitnica na ovaj kalup sve su. Ili negira nešto što mora da vjeruje ili dokazuje, a učerijski dokaze imaju uglavnom ta dva eta i u nama subhanu tala spominje nekad po 13 odgovora samo na jedno da bi stvari izgubili. Potrošili bi puno vremena na ovu stvar, a vraćamo se na ono pravilo prošli put spomenuto da su netli dobra jedan dokaz. Ako me Allah neće uputiti, mi ga ne možemo uputiti za hiljadu dokaza, pa se nećemo zadržavati na ovoj temi toliko. Završit sa zadnjom rečenicom koju je šeheh spomenuo, inša Allah, a to je, kaže, jaravnehu subhanahu, vidjet će ga savršene, kaj je daleko svake mahane i sličnosti i manjkavosti. Vohum fi arasatil qiyame, kad budu na kijameskim prostranstvima, došlo je u hadisima, da će Allah subhanahu wa ta'ala razvući ovu zemlju i da neće biti brda i neće biti granica, neko će biti jedna ravna ploča, rumena poput lepine kad se prži. I da će to biti, to se zove Aresator, kajame, kajametska prostranstva, ravnice, gdje će Allah skupiti prve i posljednje. Pa će se Allah subhanahu wa ta'ala pojaviti i pokazati. U nema se razilazi žestoko na osnovu dokaza koji su dvosmisleni, da li će svi na sudnjem danu Allaha vidjeti, to je jedan stave Husuna Dara džemata, s tim da to gledanje ni za jedne ni za druge nije gledanje užitka, nego je to suđenje, polagine računa, strah. Ali nije isto kad grešnik i vjernik gleda i kad gleda, i nevjernik gleda i kad gleda vjernik blaže i ljepše i vjerniku, nego onome ko zna da je kriv i da nema povratka i popravka. Drugi stav je na osnovu ajeta gdje, gdje Allah subhanahu ta'ala spomine da će biti zastrti, da neće nevjernici vidjeti, je da je nemoguće nevjerniku, to jest munafiku i pravom nevjerniku, jer na sudnjem danu će biti tri kategorije ljudi. Jasni, čisti vjernici, pravi vjernici, pravi nevjernici i oni koji su se na dunjalku pretvarali kao vjernici, a bili su nevjernici, munafici, njih će Allah jedno vrijeme držati sa vjernicima, kasnije će ih razvojiti na sirat, pa će popadati kad ih bude najpotrebnije da prijeđu tako će im se osvijetiti za pokušaj varanja njega i vjernika i zloupotrebe Islama kao pužeta spasa koji nisu upotrebili, nego su ga sebi isjekli, pa ih Allah subhanahu ta'ala tako ponizio. Pa se kaže da na sudnjem danu, po ovom drugom mišljenju, ni nevjernici, ni munafici neće moći vidjeti Allah, čući njegov glas i tako dalje. Ima još neke predaje i ajeti i hadisi gdje se kaže za neke grijehe da ih Allah neće pogledati, pa i to je dokaz jedno i drugoj skupine. Jer jedni kažu, znači ne može se vidjeti, neće ih gledati nikako, a drugi kažu zbog toga grijeha ga neće tad pogledati, što znači će ga inače gledati, vidjeti. I ovaj, o tom, o tom, teško je ovdje odlučiti i razlučiti šta je jače i ispravnije, jer nama je cilj ako Boga da budemo vjernici. I da mi vidimo, gledamo Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu svakako i u džennetu, što više i što duže. Pa molim Allah da nam to omogući. Kaže, thumme, zatim, potom, dakle, nakon što određeno vrijeme prođe, je uravnehu ba'de duhul il dženne. I vidjet će ga nakon što uđu u džennet, kema je ša Allahu ta'ala, onako kako Allah hoće. To je skad i na koji način Allah subhanahu ta'ala hoće. U poznatom hadisu dugom o šefadu koji je u sahihu zabilježen, svi smo ga čuli kad uđe u Adem, Musa i ostali, pa na kraju bude pa se spominje tamo da će doći Allah subhanahu wa ta'ala vjernicima razgovara s njima, pa će otići i reći čekajte me, pa će im doći ponovno, neće ja sam vaš gospodar, pa će reći nisti naš gospodar, pa će im pokazati potkolencu, pa će pas na seždu i tako dalje. U tom hadisu, kao i drugim mnogim hadisima, je dokaz da Allah subhanahu wa ta'ala ima više likova kako njemu delikuje i da se prikazati u jednom, jednom pa u drugom, pa opet pokaza znak iz prvog, kako će ga prepoznati i tako dalje. I zato ovo kako hoće, je isto tako šeh cilja na, na to da neki će ga vidjet jednom, neki dva po dnevno, neki jednom sedmično, moguće da neki između toga shodno položaju džendetu. neki će ga gledati od kuće, neki će ići na pijecu da gledaju, neki će, ovaj, odnosno također to gledanje će biti onako kako se Allah htjenje pokazati, koliko se htjenje otkriti i koliko dugo ih htjenje zadržati ali je pojenta da će svi vjernici ako Bog da kad uđu u džennet imati pravo i priliku i opet će biti kako Allah hoće, nekako oni hoće da uživaju u najvećem užitku nakon što kušaju najveću blagodat. A to je Allahovo zadovoljstvo i njegove žici u džennetu. Spoznaje da si vječno tu, da nema povratka više nazad, nema brige, nema tuge. Nakon toga dolazi ono najbolje a to je kada Allah subhanahu wa ta'ala pozove, kao što se kaže u suri Yasin na drugim mjestima, selamun qawlan min rabbir rahim. Kada ih Allah subhanahu wa ta'ala po poselami i pozove i kaže Ja ahla al selamun salamun alaikum, o ahla al o stanovnici dženneta, neke na vas mir spas. Imam nešto što vas vam obećao, što vam nisam ispunio, ni zaboravili, izgubili se to u blagodatima. Pa će ih nakon što prvo nabroje sve što im je dao i kažu šta je više ostalo, pa će im reći, pokazati im se, pa će ga gledati i u tome uživati i reći će im da li prije ili postoje Allah zna. Ja na vas puštam svoje zadovoljstvo, pa se nikad na vas više rasrdit neću. Svoje zadovoljstvo koje trajim, nikad se rasrdit neću. Pa će u tom momentu čovjek osjetiti sreću, užitak, radost, blagodat, koju ne može se, kao što kažu učinaci, ni doživjeti, ni opisati osim tada. Jer je to trostruka, trostruka stvar. Prvo, gledaš u nešto što je najljepše. Allah je lijep i voli lijepo i stvorio svakom stvorenju lepote i svako i sva što je lijepo na neki način ima o sebi ljepote, imaju lepše od lepših stvari, imaju ružnije stvari da bi čovjek na osnovu njih mogao da cijeni lijepe i tako dare. Insan svaki voli lijepo i voli lepše i voli najlepše, a od Allaha ništa nema lepše. Pa će gledat Allaha subhanahu wa ta'ala i bukvalno zaboraviti na sebe. Samo se na dva oka skoncentrisati i u tome uživati. A onda to gledanje ne bi bio užitak, ne bi bi, nego bi bio kao smrtna kazna, da znaš da će to nekad prestati i nestati. Ili ćeš to izgubiti. I ljudi kad postignu ono što hoće od svojih dunjaluških ciljeva, postanu nesretni. Što? Onda strahuju za to. Onda čuvaju, onda smira nema. Boje se da će im nestati, da će otići, da će izgubiti. Allah subhanahu wa ta'ala obećava zadovoljstvo vječno i nikad više straha, nikad više tuge, nikad više brige a ti si najlepši mogući, i i mogući u tom momentu i sve oko tebe što vidiš, što si kušao, s čim živiš, s kim živiš, u čemu uživaš, je maksimalan užitak. Pa si došao iz užitka ka najvećem užitku uz obećanje da će to trajat vječno i vječno se povećavati. I to se ne može opisati, može samo ovako išaratiti A molim uzvišenog njegovim imenima i svojstvima i našim ispravnim vjerovanjem kao najboljim našim dijelom da nam omogući da u tome uživamo. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى